alo alo sabwe ndakwibarize yaga yaga ndakwibarize sha urunani mu butunzi ndakwibarize ijambo ni rwawe wakurugira icyo bivuze ko telefone mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu majana icenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icenda na mirongo itatu na gatatu ndakwibarize ni iminsi yose ku wa mbere utangurira ukwezi isaha cumi n'iminota mirongo itatu z'umuhingamo gitegurwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ucishira muri search for common ground mu burundi ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu kiganiro ndakwibarize ikiganiro mushikirizwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ucishamwe mpuzamakungu search for common ground mu burundi biciye mu mugambi je nawe mu iterambere ushimikira ku iterambere ry'umukenyezi riheza rikazana ikibano ciza ndakwibarize rero uyu munsi nkuko bamaze kubyumva giha akaryo abo bose bumviriza ibiganiro eh, byo mu kwezi guheze eh, no kuvuga ukwezi kwa ruheshi kugira ngo bavuge icyo uh, oh, byabunguye ico bungutse eh, ingene bariko barafashanya n'abakenyezi muri iryo terambere eh, eh, muri iryo terambere nuko rero mu kanya ndababwira icyo twashimikiye ko eh, mu biganiro byo mu kwezi guheze eh, Albert wayo niwe ari mu buhinga bw'ibyuma christian izigama ndakiremesheje nkabasubiye kubaha ikaze nuko rero ndakwibarize eh, imbere y'uko eh, ndababwira icyo twashimikiye ko ndabibutse ko twakura eh, nk'uko mwabyose mu ntango za kino kiganiro ku mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu aho ni no ku nimero ya watsapu canke ku mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu canke ku ku matelefone yo mu nzu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatatu gatanu canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri nuko rero eh, mu biganiro byabuze mu kwezi kwa gatandatu eh, twagiye turabashikiriza eh, mu mugambi jenawe mu iterambere ushimikira ku iterambere ry'umukenyezi reza rikazana ikibano ciza twarabiye hamwe ikibanza cy'umukenyezi mu gutunganya ubutunzi bw'umuryango ikiganiro cyakorewe mu ntara ya kayanza turarabira hamwe gutwara inda zitifujwe ku bigeme bari ku ntebe y'ishuri bimwe bigira ingaruka kuri iryo terambere ryabo muri kazoza ikiganiro cyakorewe mu ntara ya muyinga eh, nuko rero twarabiye hamwe n'inyigisho kuri bose ingene zizana iterambere eh, kuri eh, abo bana na cyane cyane abana b'abigeme canke twarabiye hamwe aho hari mu biganiro duhana ijambo ah, mu kiganiro naho kimwe muhora mukurikirana rimwe mu kwezi ariyo urunani mu butunzi twararabiye hamwe inyigisho kuri bose e, n'ingene biheza bikazana iterambere mu kibano nuko rero ku bashaka kugira icyo bashikirije bo twakura hari nimero ya whatsapp mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu reka tuvuga nuko rero ndabibutse ko twakura ku mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu ikiganiro rinda kwibarize aho muheza mukadushikiriza icyo mwungutse ku biganiro mwumvise bya eh, studio ijambo igisasa cyo kumenyesha amakuru cica mu mpuzamakungu search for common ground mu Burundi uh, eh, bice mu mugambi je mu iterambere ushimikira ku iterambere ry'umukenyezi yindi eh, twarabiye hamwe ibijyanye no kuronswa ingurane mu mashami yo kuzigaya no kuguranana ah, n'ingene bishikana umukenyezi ku iterambere rero mutwakure mutubwire eh, ingene ibyo biganiro byabunguye ingene muri ko muriteza imbere umunywanyi ku murongo wa ro alo alo alo ngira telefone kamugoye mu mwanya nshya ndababwira ingene ibiganiro bi alo ego n'amahoro alo eh n'amahoro amahoro ego eh, akazina kawe nitwa didasi nimubona eh didase imakamba ego eh dida murakomeye eh, ni kuri turashima turangorora yego turere imigambi yo kwiteza imbere muyigejeje hehe kuri hamwe n'abakenyezi ishima aho biteze mm-hmm. kandi byose tukaba tubikesha kumbure umugwi wo kumviriza dusanzwe duhurikiyemo mm-hmm. uwo mugwi wo kumviriza ni uwahe ku batawuzi alo didasi alo utuwo mm-hmm. mm-hmm. mu bwoko wumviriza tubibire neza mm-hmm. yo kumviriza dusanzwe turi kurimwo na cyane cyane tuzaruhara mu iterambere ry'ikibano no kuba imbono mu bantu koko bibaye neza batubona ubwa mbere n'uko batubonye uh, mu kwiteza imbere ku batabizi none mushimikira mu gisatikiye na cyane cyane twashimikiye mu gisata cyo guhingura mhm. ariko twabonye by'ukuri yuko dukwiye kuko twashimikira muri iki gihe na cyane cyane ko dusanzwe tubona yuko byinshi tubikura mu yandi masoko mhm. mhm. muhingura ibiki halo didasi uyu nguyu Aló. Mhm. Mu bijyanye no gukingira ibidukikije naho ni mu bijyanye no gukingira ibidukikije naho waruka biri gute Alô? Alô? Uhum. Alô, Didas? ego didasi arakoze ati basanzwe bari hamwe eh, mu migwi yo kumviriza ibiganiro ibiganiro bya studio ijambo aho bahingura ifu y'ibuyi eh, ifasha abana n'abakuze ni rero turagushimiye didasi ndumva ko eh, muri ku kivi kumbura hari undi ku murongo wa ro mu duhinimiro ya limitere natwe tukakorako inimero ya limitere ntayihari ntishobora ah, kuboneka oh, muri kano kanya niwe muhuta zanze mhm. mpagarariye amakirebwe yo kuwutera imuhuta mhm. ah, nyibutsa akazina beni irakoze yego uti rero ibiganiro byabafashije iki yo byaradufashije cyane mhm. ubu abakenyezi nsanzwe mfite kirebwe do kuwutera zine zirimo abantu bangahe imwe imwe irimo cumi cumi na batanu abakenyezi abakenyezi bangana gute muri imwe abakenyezi haba hari icumi abagabo batanu mhm. cyangwa abagabo bane abagabo cumi n'umwe mhm. mutiro byabafashije eh, eh. iki icyo byadufashije cyane cyane mhm. nk'aho iwacu muhuta abakenyezi ibintu byo kuza hamwe ntibabikunda cyane ariko ubu ku bw'ibiganiro mhm. byaratumye abakenyezi baza hamwe icya mbere baraziganya mhm. hanyuma bakaguranana mhm. ikindi ubu uye imigambi dufise turafise iyengero ry'ikirundi ubu riraduha amavuta iyo tugiye ku munenteri turanentera nk'amabido atanu amabido ndwi amabido cumi uko bivana n'ukuntu twaronse ibigazi mm. ibyo rero tubikesha ibiganiro twagiye turumviriza mm-hmm. na cyane cyane byakuye umukenyezi muri ca gifuri mm. no kurengera imico n'imigenzo by'aho hambere bakaza habona eh. nibyo hanini hanini tugeze ko ego hariho duhana ijambo intorera yagwa runini mu butunzi ni ikihe mushimikira ko ahanini muvuga muti cyaba bunguye ah. rwose eh, hari ikindi cyadufashije mm. na cyane cyane nko mu ngo mm-hmm. iyi terambere alo alo bene arakoze ngira agatelefone kamugoye mugabo mwumvise ko yatubwiye byinshi nabo nyine bariko bariteza imbere Eh, mu bikorwa bitandukanye eh, kandi bumva ko bibazaniye agafaranga ubu unye umukenyezi asigaye ajya hamwe n'abandi bakiteza imbere eh, bari kumwe n'abagabo undi ku murongo wa ro Halo. Halo. Halo. Namahoro. Mahoro cyane. Yego tuvugana nande? uvugana na uvugana na gakobwa leokadi imuyinga ego leokadi ni sawa ego mm. aho imuyinga havuga make imuyinga santire nyine neza neza neza mbere bumuhagaze ku ikaburimbo hmm. ego tuvuye mu munsi mukuru wo kwikukira ego sanga umunsi mukuru wo kwikukira sa nisanga umunsi mukuru wo kwikukira umunsi mukuru wo kwikubwira yego <laughs> rero kadi sa eh, uti rero ibiganiro byabunguye iki muri uku kwezi ikintu kindi mwashyitse ko ibiganiro byaratunguye eh. cyane njyewe ah. nk'icankoze ko cyane hariho intorira yagwa mwigeze kuturungikira mhm. yavugwamo y'umupapa n'umumama bari babanye nabo ubwa mbere ariko ubu ibintu bikaba biragenda neza mm. ego hariho n'ikindi iki iki kiganiro mwacurungikiye mhm. ego kijyanye no no guhimiriza abana mhm. abana biga kugira ngo bakunde ishuri ego inyigisho kuri bose eh. Eh. ehe inyigisho kuri bose nicyo eh. cyaradukoze ko kandi cyarankoze ko cyane ko nsanzwe ndi n'umurezi ah, uti rero yego mm. mubona none aho imuyinga abana baheba ku bwinshi amashuri ubu baragerageje ni nabyo nari nazimbikiyemo ava imbere mm. y'uko njya mu munsi mukuru baragerageje mm. ego eh, ndumva ko byabunguye none mwiyemeje iki rero muri iyo kurebe de kute yanyu njyewe nkanjye niyemeje y'uko mm. bisabwa y'uko nko mu babanyi nza ndigisha abantu ababyeyi bakumva yuko abana bisabwa ko babaha uburenganzira bakajya ku ishuri kandi nabo bakabahimiriza kugira ntibavemwo kuko mm. benshi barayata bica bigira ingaruka izihe none mu iterambere ryabo eh, nk'ubu nkatwe ngaha tuba ku mupaka barayata bakigira kwikorera urudandazwa tanzania abandi bakatubwira yuko ngo bavuye kubera ubukene buri mu mm. miryango ibintu nk'ibyo mm. ariko ibyo twari dukwiye kubirengera kuko ejo dukeneye igihugu kirimo abize yego niho kazoza kawe yego niho kazoza k'igihugu cyacu yego none ikintu wohanura rero abandi bakenyezi abandi bagwaruka cyane cyane abigeme n'igiki kugira ngo biteho iterambere mm. Eh, nk'uko abandi bamwe bivuga kuko n'ikiganiro ndiko ndagikurikirana mhm. hari hakwiye gusohoka nyine itegeko itegeko rihana ababyeyi bakura abana mu mashuri mhm. hanyuma abana nabo bagahimirizwa bikwiye mbe bibaye ngombwa bakaza baraha urabona bajya nk'aba baba ba mbere bakaza baraha udushyira twerekana yuko bakoze neza gusumba abandi mhm. kugira ngo babatere intege babatera intege hanyuma ababyeyi nabo kandi bagahimirizwa kuza baraza ku ishuri bakurikirana abana kuko nkatwe turabarezi urazi iyo mm. wigishije umwana amezi atatu ntubone umubyeyi nawe utumenga uri kuratamba wirorera eh, uti rero wabashyigikiye eh. kuza muraganira ingene umwana ariko aratera imbere mu by'ishuri tureba bamufashanye n'ababyeyi Eh, cyane cyane dufashanye kuko umwana aguma abona umwigisha gusa umubyeyi bakaza gusubira kubonanira muhira ariko iyo yagiye ku ishuri umwana araheza akagira ingufu akavuga ati umubyeyi ariko koko nimba ariko arasamara akaca ashyiramo ingufu yego eh, rero kandi urakoze murakoze namwe murakoze kuri iyo ntererano yawe yego reka duha akanya abandi nawe mm. eh, uwundi ku murongo wa roho Halo. na mahoro Halo. Namahoro? Mm. Ego cyane ndi kudasa ndaracyari. Didasi? Eh Didasi Makamba. Eh. Ego. Ngira ikirere ntikimeze neza yemwe. Uranyumva none? Marumba gidi kukijyanye. twumvise ku kijyanye n'ibikorwa byo gukingira ibidukikije yego nk'ugwaruka nabyo nyine murabyitaho eh, bikabazanira agafaranga yego cyane turasanga dufite umugwi wo kumviriza urikiyemo abigeme n'abahungu mhm. basanzwe bafite pepiniyeri isanzwe irimo ibiti by'ibyamwa hamwe n'ibiti bisanzwe bikingira ibidukikije bisanzwe mhm. kandi nabyo birabaha akaryo kera ko kumviriza ibiganiro kugira ngo bumvirize kuko muri kazoza kabo uko bakwiye kurengera imico n'imigenzo kugira ngo bashobore kwishigana ku iterambere yego hmm, eh, none dida halo halo halo hmm, dida eh muti rero yego muhanura iki urundi rwaruka none ndamwumva ntimuhanura iki urundi rwaruka ntimuhanura iki urundi rwaruka urundi rwaruka mbere na mbere bwobwo uko buzamura n'abandi kuko nyamwigendera ko ntari biri benshi n'imigenzo yabuze abarundi kwiteza abagendana cyane cyane kwiteza imbere bari kumwe n'abandi na cyane cyane ko barikeka ko bashobora kuba ari ibirara mu kubyahabona mugabo bakabyahabona bagakora ibikorwa by'iterambere hamwe n'abandi yego urakoze dida murakoze cyane mwakoze kutwakura reka duha akanya abandi nabo eh. mm. ikiganiro ndakwibarize aho uh, turiko dushimikira uh, ku biganiro byavuze mu kwezi guheza ukwezi kwa gatandatu uh, mwumvise hamwe hamwe ko byagiye birabungura cyane ibiganiro twashigikije ku bijyanye n'inyigisho kuri bose duhimiriza urwaruka kwitaho kwiga kugira ngo nabo nyine baze biteze imbere muri kazoza ubundi ku murongo wa rowo eh, ni beni mu rumonge ngarutse ego nagombiye munsubiriremo ikibazo mwari ko murambase yego nariko ndabaza mbega ku kwezi none ibiganiro mwumvise byabamariye iki hari ikintu kinini cyane bituma birabahindura ubwa mbere gute iyo bageze mu ngo hmm. hariho ihinduka hari icyo batwara mu ngo mm-hmm. hanyuma bakabandanya rero biteza imbere mm-hmm. na cyane cyane ugasanga umugore n'umugabo bariko bakorera hamwe mm. twebwe rero tubona ko ibiganiro ko birahindura abantu abo na cyane cyane abo mwumvizanya ibiganiro bari mu makurebe de kute cyane cyane abo bari mu migwi yo kumviriza ibiganiro eh. Eh, nibo ahanini mubona bitaho iby'iterambere kwiteza imbere yego hanini barabyitaho si ukuvuga ngo turabandi mu kibano aho babaye Mhm. yego mu kibano nyine mbe muca mufasha gute ko mwe mwumva ah, mwamaze gutahura muca mufasha gute abandi eh, bakenyeye kibano uko eh. mm. turagendera ingo zimwe zimwe tubona zitagenda neza mhm. tukabigisha ubwa mbere bwo inyigisho tuba twarinze mm. hanyuma hallo yego ndabumva mhm. wari uvuze gute suramo gato byari bicikaguritse ikibazo ko tubikora eh. turatemberera ingo kuko ari gusanga usanga nkatwe. Mhm. hanyuma yagira tukabaganiriza mm-hmm. kandi tukababwira ko guhindura ingendo ari byiza mm. na cyane cyane kubwira nko kwaruka hariho nk'ingo usanga zirimo kwaruka eh. tukababwira ati ababyeyi murekure urwaruka mm. baze kwiteza imbere kugira ngo hariho ibintu bashobora kubasaba ugasanga babyironkeye abana Mm. rero umwana bavanye mukababwira ngo bagume ngaho byose bazoza barabironka uko nyene mm-hmm. ah, turasanga atari ikintu ciza mm. hanyuma rero tukabona barabitwemereye ico rero tubona bahindutse mm. bamwe bakaza no kugeza aho tuba dukoraniye ku ku biganiro bumviriza mhm. tukabona umenga bamwe bamwe rero bariko barafata ingingo yo guhinduka nuko yego urakoze beni yego yego numva ko mu si mugeze ko reka duha akanya abandi nabo urabona ko akanya kagiye yego wakoze kwakura sinzi hariya ko hari uwundi ku murongo nuko rero ibiganiro tubashikiriza ah, nk'uko bamwe bamwe basanzwe babyumviriza bumva ko bimaze kubafasha kwiteza imbere Eh, kano kuba dufatiye hagati twaba turi mu kiganiro ndakwibarize ikiganiro cya studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'icamuza amakuru wa common ground mu Burundi aho turiko tushimikira ku biganiro byavuze eh, mu kwezi guheze mu kwezi kwa gatandatu eh, aho mutwakura mukatubwira ico ibyo biganiro byabunguye biganiro nabyo niduhana ijambo ikiganiro kivuga ku wa gatandatu um, burindwi amasaha atandukanye ku maradiyo cumi n'atanu n'ikiganiro intore irayagwa eh, kimara iminota cumi nacyo nyine kivuga ah, ku minsi itandukanye kuri ayo maradiyo cumi n'atanu n'ikiganiro umunani mu butunzi gisanzwe kivuga umunsi wa nyuma w'ukwezi eh, wa mungu umunsi wa mungu wa nyuma w'ukwezi eka n'ikiganiro rero ndakwibarize aho dushimikira kuri ibyo biganiro bitatu byose biba byavutse kugira ngo eh, twumve icyo byagiye birabungura nuko rero turasigaje akanya gatoyi eh, iminota itanu gusa sinzi ko hari uwundi munywanyi ku murongo ndabibutse ko mutwakura ku nimero ya watsapu mirongo irindwi na sitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na zitatu eh, canke ku mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu eh, ariko ndumva ko benshi bariko barakora ku murongo wa whatsapp mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu urwuri rwera katabonwa na bose kirore c'ubwiza ntangere abawe bakwise burundi nanje nkwise buramuko kirezi casaruwe neza girukiro bwabo wibarutse nuko rero turagaruka ngaho muri studio ikiganiro n'indakwibarize ni kirahera turabandana turacasigaje iminota ine gusa nk'abantu bane gusa umwanya ku murongo wa ro amahoro amahoro ni sawa tuvugana nande na mose mu amose yego mu eh, aha imuhanga muhanga mu muhanga n'amahoro nawe uti gute ntajibwa nabyumvira iki gusa akiya hajya intore yagwa ntari nacumbize gusa itaragira icyo kiyifasha tubwire nicyo nyine rega cyagufashije iki rero jewe narumvise ko aricyo campembere ku buryo bw'umudamu nanje yego kandi nashaka kubaza banza tubwire neza mose ntiwumva ko cyambaye iki cyavuga iki vuga ikintu cyavuze mu kiganiro cyagukoze ko basi nicyo cyamfashe eh. ngo hariho nk'umugore wawe ushobora kumubuza nyine ariko arakamenya akamaro bimaze mhm. mugabo kandi byari kugira akamaro kuko n'ubundi byari ibyo mu rugo uti rero ubu rero bigenda gute reka bituma n'imbizi ko byangwatse aricyo nashyiriye mu mutima wanjye mhm. ubu none umaze guhindura iki mu kintu kiboneka nyine eh? urumva nyine ntumvirize vuba mbuga ngo ntahindurirwa nyine mubona gusa nanumvise ko hari icyo utahigishije yego icyo ndashaka kubaza jenoside ntatoye ikibazo ryari mu biganiro byavugwa gatanu witwa mose inde ninahazwe mose ni ninahazwe mose ni ninahazwe wari wacishije ubutumwa bwa hehe kunamira isambu ah, ubuherutse twacisha kuri facebook rero genda nakoresha nimero isanzwe nta facebook nakoresheje kuko nta nkoresha aha inimero usanzwe ubu unye ntiyari bwatangure gukora ntibari babiteguye bakwiye gutelefona uko nyine ah, ibyo mirongo irindwi na rimwe eh. ijana na mirongo itanu ubusa ubusa ubusa eh. ah. abari bahawe ubushimwe baciye kuri ku ntuze ku ngurukanabumenyi facebook eh. twebwe mwe tuzasubira tugire ibindi bibazo tugire ubushimwe tuzoca tubabwire yego mugabo urakoze yego namuheza agiye eh, nawe nuko rero nino ngaha rero ikiganiro ndakwibarize biciye kirangirira reka nshimire mwe mwafashe akanya mukatwakura hari didasi nimubona ari makamba beni irakoze imuhuta agakobwa Rebukadi mm, muyinga hamwe na mose ninahazwe imuhanga hariya mu kayanza kandi abandi bose bagerageje kwakura bikanka ah, twese turabashimiye eh, albert nduwayo niwe yari muhinga bw'ibyuma christian izwa murenda kiremesheje nkaba ndabikibanuye nawe utaha hari icyo wungutse muri kino kiganiro hari icyo wumva wodukebura tanguza ijambo ndakwibarize siga akanya rungika ubutumwa bugufi ku nomero itariha mirongo indwi na rimwe ijana na mirongo itanu ubusa ubusa ubusa cyari ikiganiro ndakwibarize kibaha akanya mu guterera ibyiyumviro ndakwibarize ni iminsi yose ku wa mbere utangurira ukwezi isaha cumi n'iminota mirongo itatu z'umuhingamo Mu gitegurwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ucishiramwe search for common ground mu burundi